неначе там у серці кров запеклася в грудку. Крізь ту важкість щось схоже до сорому, якась жалюгідність і немічність. Адже таки рогоносець, адже переможений, та ще й так несподівано. Ви все там же у веселому знову порушив мовчанку ірша. Все збирався приїхати, подивитися на ваше місто. Стільки про нього пишуть. Приїхати просто так, але такі ми всі засмикані, забігані. Ти кучка, план. А для митця, для будівничого це ой як погано. Наше життя переїдає іржа Буденщини, і ми не встигаємо осягнути основного. А що воно основне? Відсьорбнув з склянки Тищенко. Зараз він почувався спокійно. Його навіть зацікавили слова Ірші. Я сам точно не знаю. Хоч і пам'ятаю ваші настанови. От ті самі, ну, що будувати треба для майбутнього, що по наших будовах судитимуть про наш внутрішній світ, саме про світ. Сергій витер серветкою рот, зіжмакав її. Основне це викінченість духу, хоч я й не знаю точно яка. Навіть не обмислив як слід, він усміхнувся, не склав своєї філософії. Викінчити як шовкопряд кокон і жити в ньому. Але й шовкопряд прогризає свій кокон і вилітаєш, щоб попити нектару. От-от, попити нектару і потім одразу померти. Він ще має опилити квітку, а з неї проросте насінина. З насінини нова квітка. Але ж він сам вилітає тільки для того, щоб попити нектару, а напився вже й літати ні до чого те саме й з нами. Ось ось наїмося. Метелик не знає, що йому робити далі. Припустимо, ми все-таки не метелики. Через те людині потрібна та викінченість, вища мета, моральне, філософське і естетичне осердя, на якому має триматися все найперше духовне життя і мистецтво, і сім'я. а казав не склав своєї філософії. Тут ціла система, куди тому сковороді чи спінозі, жартував Тищенко і одразу ж засоромився. Бо здалося йому, що Ірша каже справедливо. І чого його слова мають розходитися з його справжнім ідеалом? Звідки він Тищенко таке взяв? З того, що той відбив у нього дружину? Може, вона й пішла через те, що побачила в Сергія справжні ідеали, яким він збирався служити і служить. Проте щось у Василеві Васильовичу не погоджувалося з такою думкою. Його почала приймати злість, і він на це утамував її. Майнуло не сподобалося через те що Ірша почав виповідати йому отак сходу, немов хизувався. Бач, мовляв, який я мудрий. Але що інше він може сказати? Про що їм ще говорити? О, їм є про що говорити. Але вони про те говорити не будуть, хоч як воно кортить Василеві Васильовичу. Запитати, немов сторонню людину і нехай Ірша розповість, як стороння людина. Ходімте до мене в номер, посидимо, побесідуємо, непевно, без ентузіазму запропонував Ірша. У мене є пляшка токаю. Тоді ліпше до мене. Я старший і живу на цьому поверсі, а токай є в буфеті. Він узяв пляшку вина, і вони пішли в номер до Тищенка.